que bon, il à parler. Que, Gero hasi euh, da ipatzen distantzia arazoentzat aterabideak atxemaiten alko zirela, lana bestalde atxemaiteko. Hots lasaitu da, baina bilkura hola hasi da. Harazo azte, hola da, hein, ez duzi hautuik, ez pasizte kontent, askiuzi lana euh, ustea. C'est un passage. Mais sur le coup, voilà, le, la réunion a commencé comme ça. Euh, voilà, vous allez là-bas, euh, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, mais... Ben, vous démissionnez, vous trouvez ailleurs. Non, du tout. On n'a pas du tout parlé parce que jeudi, apparemment, euh, il est censé avoir une réunion Euh, ez, ez, ez dugu batea ipatu, zentai duriz, azken aldian, itxasuko erriko euh, etxean, hautetxi, ARS eta UGK zuzendaritzaren artean, deliberatu zuten ondoko ustegunean bilkura bat egitea. Beraz, segur izan nahi dugu euh, bilkura hori eginen denik. Azken gertakariak ikusita, ez da segur hautetxeak onartzea. Hor, angeluko tokiko klinika bat zen. Ez du, ez Là, c'était une, euh, clinique locale euh, sur, euh, sur Anglette.